Bona vesprada i benvinguts a Cau d'Orella. Un programa on coneixerem en profunditat els nostres músics. cançó de Maria i mentre l'escoltava em prenia una pastilla pel mal de cap. Avui ens visita Estrall, des de la vila. No estava, vaig adonar que aquella cançó no era com una altra, eixa era especial i seguirem el camí Jo sóc Miquel i a la meva esquerra està la meva germana Laia. Anem a començar. Marieta, la filla del mestre, diuen que festeja amb un senyoret i els diumenges com a misa d'onze el novio darrere li porto el cadret i ella tan curteta, se te veu el cul, Marieta, Marieta. No me tant de cul, cal pujar la costereta, com tan curteta, se te veu el cul. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, no te'n vages. Maria, Maria. bé, estem així amb Estrall, ells són Toni, Toni, Sergio, Jaume, Kiko i Llorenç. Bon dia. Bon, dia. Bon dia. Bon dia. Mireu, la, la primera pregunta que m'agradaria fer-vos és quin és el, el vostre llaç en, en, en cella. Tira-li, Llorenç. Sí, la veritat és que... Bueno, la veritat... <laughs> Que és Llorenç, no? El, eh, el, el nostre baixista. El baixista. Sí. Sí, qui eres tu, Llorenç? <laughs> explica li a la nostra audiència. Qui és Llorenç? Pues Llorenç, el de la tenda. Ai, ai. Fill, de Pep i, i Rivera, no? Sí. De la tenda de carrer de fora. Molt bé, molt bé. Som un grup de, de rock ska o quina, com vos consideraríeu vosaltres? Sí, sí Mescleu un poquet, o sea, tenim ahí un, considerem un estil fixe, però intentem ficar diferents estils, no sé. Cada vegada mos, mos tirem més al punk, sí. perquè anem fent molts rockeros i més... Sí, ara estem, els últims casos que han fet són molt, molt punks. Tampoc pues agrada el punky. Sí. Mm. Bueno. Més rock, rock duret, però... Rock duret. Tenim, tenim varietat d'estils. Sí. sí, bueno, lo que pasa, sou sis músics, no? Contra, contra més gent hi ha en un grup, pues, no es difícil definir el, el, estilo, porque cada uno, sí, cada uno tira la seva. el guitarrista, es agrada molt el rock duro. a Sergio también le agrada molt, Y a mí los demás, les agrada más el ska, el reggae... Yo i ja el ska. Vos se veu, vos se veu, ah, la gente no está bien, vos, però vos se veu, vos, <laughs> vos Intenten una mezcla, siempre teniendo ahí un poc de, de cada uno, intentant pujar-li més a la ropa perquè, ser, perquè sigui un poc més canyero, però clavant de tot. Sí. Com és varita, millor. Molt bé. Molt bé. De més o menys de quina edat, de quina edat sou? No passeu els 20, ningú, no? Sí, Ni és 10. <laughs> Del 16 a 18. Del 16 a 18 anys. Sou molt joves. Sí. I vos podrien considerar de la nova fornada de grups en València que estan així ara últimament, almenys per així en la, en la sí, Marina, no? Sí, sí, sí. Eh, què penseu de, de, de la música en valencià en la Marina Baixa? Què vos la sembla? La veritat és que ara estem movent-se més que abans, no? I cada volta es un posa més difícil a nosaltres, sí. per així per ahir, però sí, molt bé. Ja. Anir avant. No, això va així, realment, el que hi hagi més grups no és una dificultat, sinó al final jo penso que és... és millor. Clar, és millor sí. perquè es fa que es generen més festivals, sí. que sempre hi ha, pues, això, vos trobar, m'acabeu de comentar que esteu volent fer alguna no sempre hi ha gent amb ganes de fer coses, i contra més gent hi hagi, Sí, millor per tots. este rotllo sí. i... Mm. Sí, està clar que, no, que les aspiracions econòmiques en este món som, de la música en valencià són difícils, sí, però almenys de lo que són de tindre bolos i de clavar-te en un reduït circuit, Sí, no, però en realitat és que és, ja no, eh, no són els diners, perquè o sea, nosaltres ho fem perquè és com una vocació per a nosaltres, disfrutar damunt de l'escenari i tocant. No, això, el que no, vull dir, vosaltres esteu ara vivint i el que no ho ha viscut o no ho coneix no ho sap, el sacrifici real que hi ha darrere de, de sí. tot això, que evidentment que és una cosa, són decisions personals que no tenen res que veure en l'economia, sinó en lo, en lo bé que sent no? perquè clar. si no, no ho faries. Sí, sí, sí. No te n'aniries no a l'altra punta a tocar per a cobrar 4 I les hores, euros. I les hores d'assaig, que dur darrere també. Sí, al principi era més com rotllo quedar i fer quatre burrades i ara està sí, per... més serio i és per faena també. És... Clar, comença, suposa... Ho fas en plaer, no és una cosa que... Sí, no, no pesa. dius, che, tio, no, vas ahí amb ganes i t'ho passes bé. També a part de la música, el que fem és assajos, que <laughs> no és tot música el que fem és assajos, la cervesa, les coses... Però vosaltres esteu estudiant música tots? Sou tots estudiants? Eh, jo sí, jo, jo també. en quart grau mitjà. Estàs en quart grau mitjà? Sí, Kiko. En el trombó. Jo també, jo estic estudiant, però estic estudiant trompa al conservatori. De la canta. Sí. Tu estàs jo... en Benidorm. Jo no vaig arribar, jo... Estàs en Vicent. Estàs en Vicent o en sí, Kiko? Sí, en Vicent en Kiko, sí. Mm -hmm. I vaig començar a, a fer elemental de, de piano, però que va, m'ho vaig deixar i ara estic ahí autodidacta en la guitarra i Guai, mola. jo, I tirant, ha sigut tota la vida autodidacta en la guitarra i enguany m'ha clavat a, a tercer elemental. Ah, sí? Pa... Estàs en Benidorm? No, en... En Alacant? No, en no, l'Ateneu. En l'Ateneu. Per pa fer la prova, a veure si puc fer l'any que ve el primer de, de mitjà. Ah, molt bé. bé. molt bé. I vols fer eh, guitarra? Mm. El eh, valent. <laughs> molt bé. Molt bé, com va sorgir la idea de, de, de fer el grup este? Uf. Uf, fa, fa prou temps. O sigui, vam... que vam començar en veritat que érem tres amics i a partir d'ahí pues, el que passa en tots els grups que sí, vas... a uno... No, sí, abans era un altre grup, era un altre grup i es va difondre. Sí, es va dissoldre, sí. I... Vosaltres, es dia com es dia el grup d'abans? Eh, teníem... Eh, Estrella, era... Estrella, tal... Sí, bueno, no, no, però que en realitat no era un grup, era... Sí, entre los amigos que quedaven sí, para tocar, sí, els eren quatre amics que quedaven. El rato i ja està. I, ja està. I, d'ahir no eixíem. Però quan van començar a manejar-nos un poc més va ser quan ja teníem eh, eh, tots els instruments fixos, teníem un baix, perquè abans teníem una guitarra, una bateria i una trompeta, i en això, pues, poc, abans no pots tirar. Jo <laughs> no carrera, tio. <laughs> I, per, I en quin moment concret vos decidiu per, per, per, per que, que siga estrall i sí, anem va Ser, Farà, va ser va fer un a, a nivell local, en la vila, contra les drogues. Van fer una cançoneta així, na... sí, que la... van, fer, van fer una cançoneta ràpida. Us van enterar el dia abans. Va ser quan us vam estabilitzar un poc. I a partir d'ahí sí. el premi era gravar la cançó i, a, i també van gravar la Vaig a País i a partir d'ahí pues, doncs, la va començar a conèixer-nos i una miqueta més clar, li va començar a pillar ja més ganetes sí, de... Sí. Pues ah. mireu, anem a, anem a fer una cosa, anem a escoltar la cançó avui, que m'agradaria que em digueu, bueno, si això ja m'ho dieu després, de on la vau gravar i tot això, vale? l'escoltem? Sí, sí. more. així de bé sona eh, Estrall i aquest avui. Com vau fer aquesta cançó? Qui, qui, de fet, eh, no vos he fet la pregunta lo millor més això. Qui de vosaltres fa les cançons? Bueno, eh, lo que són... Bueno, quan va començar el, el grup, o sea, com, vaig començar jo a, a fer les cançons i tal, eh, feia les melodies, donava la base, però ara, o sea, últimament, eh, estem posant tots un poquet de, la, de la nostra part, o sigui, sea, cadascú poso el seu gra d'arena i, i fem ahí algo guai. <laughs> Està clar, a vegades és, és difícil és difícil dir qui fa la cançó, però no, realment, sí. jo sí que, per això soc molt, eh, no molt cabut, vull dir, el compositor és uno, sí. les demés ajuden a, a que el tema sí, és així, no? Realment, sí. la idea primària de les cançons, que pot ser una cançó la fa uno, l'altra cançó la fa l'altre, sí. no? Però les cançons són de, no són d'un grup, les cançons són d'una persona física. Sí. No? Que sí, després són pel grup, però qui és el compositor? Ho estàs fent tu ara més? O no, no vos atreviu no, sí, a dir qui? El principal és, és Toni. No és Toni, no? Sí. El que fa... El... Lletres també? Sí, sí bueno, ara, estic ara està el Clavantell fent lletres també. Guai, que a vegades, eh, si sou músics, lo difícil és fer les lletres, no? Si sí. realment... <laughs> La música al final... Sí, la veritat és que ningú està estudiant lletres, eh? <laughs> bueno, nosaltres estem, ja teníem algun estudiant de lletres i tal, i així i tot vam tindre que agarrar versions perquè... <laughs> <laughs> No, la veritat és que és difícil trobar el tema indicat per a, per a cada cançó. Clar, i quedar bé, realment dir lo que vols sense molestar a ningú o sense... No? A Sí, no sempre defendent lo teu. Sense... Justament. sí, I també... a ningú. Sí, i trobar també aquesta relació entre la lletra i la música, o sigui, per a que t'arribi aquesta clar, lletra. Clar. I les vostres influències què? Quines són? Hi ha tantes. Jo crec que molta varietat d'influències. Sí. Però si tinguéreu que, jo què sé, tancar el cercle de dir pocs, pocs grups, anem, digueu-me en tres. Obrim pas. Obrim pas. La raï també, la raï, molta influència sé, també tenim molta influència de boicot, sobretot en els ritmes de la bateria. Jo crec que per, per músic, cada, cada músic té la seva influència, poden ser diversos, però eh, el que és en general per al grup jo crec que hi ha uns certs influents. Sí, al final, més o menys tots tenim els mateixos... Tots els que fem aquest tipus de música tenim les mateixes, les mateixes influències que venen directament del, del rock estatal espanyol realment, perquè sí. obrim pas arriba, obrim pas després de veure que ens dona la llengua i tot això, però el tipus de música potser ve una miqueta abans, com estava dient en Boicot o, sí. o Reincidentes o tots aquests sí, sí, grups que al final l'estil és un poc semblant, no? És un, lletra reivindicativa, música agressiva i en la nostra llengua, no? En este cas sí. obrim pas és sí, sí, anar-ho a buscar també. Sí, sí. sí. sí, claro, sí, el que sí, sí, molt bé. Eh, més coses. Teniu pensat gravar algun CD, editar alguna cosa? Estàveu comentant-me sí. alguna abans? Ara, en Semana Santa, o sigui, arrepleguem un poc de diners i tal, que el està molt festival. difícil, i gravem definitivament el, el primer disc ara en Semana Santa. I sí, avui... tenim prou faena per fer, perquè tenim sí. que perfeccionar les cançons, estan fetes, falta, Però falta clavar i... el toc d'algun puntell de guitarra o Sí, jo ho he escoltat, a mi m'han agradat, les idees són bones, però sí que trobo que abans de clavar un estudi sí, teniu que currar, eh? Sí, currar, perquè... Eh? Sí, perquè si no després arribes allí i et trobes en el marrón, eh? I sí, eh? perdre allí el temps, i això sí que és desesperar. Sí, i, i són <laughs> més diners. Però... Claro, claro. És desesperat i es costa de la butxaca. Sí, ja que deixa tot aclarit per arribar allí... I, I tocar, arribar i gravar. gravar. Sí, han demanat Justament. també a Gaspar de Sant Gacho i han demanat... Molt bé. A i me van dir que això que, que volem ja tot ben, Clar. ben fet i ben... Tot el que puguem... Ells, per exemple, que ells tenen molta experiència, són gent que ha gravat quatre treballs discogràfics, sí. Gacho, no? I ara, per exemple, l'últim el van gravar ho sé, perquè l'havien gravat mentre nosaltres estàvem gravant el amb els Orígens que va, que va, va vindre Gaspar, va, sí. va... i mos en el viatge com l'havien gravat, no? que havien estat en gener, febrer, van estar gravant les bases de, de guitarra, després van pensar, saps? és, fan un disc que molt de temps i per això les queda clar. com, com les queda. No? Sí, està clar. Sí, està clar. Eh, són, la veritat que són un referent per a, sí, per a, per a tots, a nosaltres, per a nosaltres, per a Confusió, personalment, són un referent important per tot el que significa. Porten molt temps també tocant amb ells. Molts anys, 20 anys, 20 anys. 20 anys. 20 anys. Ja són, són, són més de les que teniu vosaltres. <laughs> Sí. Imagina. <laughs> pues sí, realment, no sé si voleu afegir alguna cosa, si... Què? Volveu tu ahí tot i neta per Algun concert que tingueu a la vista? Pues, ara estem... Estem organitzant un concertet per la vila i què voleu, que baixem nosaltres? Volien convidar els amics de Confusió i de Sant Gatxo. De Sant <laughs> Gatxo. Dieu-vos per així, dieu-vos. No. <laughs> que s'entén... Per propaganda. Vale, pues sí, ja ho dic jo, potser una miqueta més concretament. Segurament el dia 24 de maig en la vila no sé si serà presentació del seu CD, no crec que arriben a tant, encara que segur no, que ells no voldrien. <laughs> però, no però, I si no és una presentació, serà per ajudar-los a treure aquest primer treball. Sí. Nosaltres, Confusió, farem un esforç per estar, per estar aquest dia eh, amb ells allà en la vila. Sí, I si finalment aquest concert es fa, anima, animem a la gent per a que vinga a ajudar-nos a fer aquest disc. Clar. Que tanta il·lusió es fa. Clar que sí, home. Jo vos dono l'enhorabona per la iniciativa perquè sincerament fa falta iniciatives com la vostra i gent com vosaltres en, en, en la nostra comarca per a, per a continuar tenint viva la cultura nostra, la nostra llengua i les nostres tradicions que al final és el més important que tenim així, no? sí. és, és, és lo nostre. Dit això, anem a escoltar-vos tocant així en directe, que és la gràcia que, que té aquesta cau d'orella, <laughs> i aneu a dir-me què aneu a tocar. No, anem a tocar Via Inesborrable, eh, que és, és un tema... cançó que parla de, sí. dels xiquets robats en la postguerra sí. i la va fer Toni, entre Toni sí. i Gali. I, la veritat és que la, estem molt contents a, amb la lletra, que s'ha quedat... La música també, però el que més m'agrada és la lletra perquè té molt, molt, sí. molt sentiment, o sigui... Sea... Transmitix la idea sí, que, que vols molt sentiment. La gent quan l'escolta mm, entén lo que vol, la idea que volen donar-los, d'alguna manera tingut. Molt bé, Estrany, de la Vila. Moltes gràcies i endavant. Thank you. trovarlo en un recife de la ausencia del te y Recuerde la alegría, más de parir, negra tapa de la vida, pero una ferida que no cicatriza. per borrar aquell record. I una mare, una filla, una distància indefinida, un record imaginari, diari d'una tinta inesborrable. Inesborrable. respira l'aire d'una gent que no l'estima. Veig una mare adolorida que crida i que crida i que crida i que crida. Recordo que un dia vas plorar perquè encara el sol va ser real. Recordo els somnis oblidats que eren necessaris però van marxar